الله الله zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala donosimo salavat i selam na Allahu poslanika Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu u selam njegovu porodcu častne ashabi sve one koji slijede na put istine do sudnjega dana Braći moja draga i nastavljamo da se družimo sa knjigom imama Buharije Edebul Mufred u proteklim dersovima govorili smo pravima roditelja, govorili smo o pravima rodbine, govorili smo o pravima djeteta. Zadnji put smo govorili o greškama koji su prisutne kada je u pitanju odgoj djeci, pitanje odgoj djeteta. Vidjet ćemo ako bol da do jednog od narednih predavanja, ako nas Allah poživi, održimo ono predavanje koje smo spominjali kako djecu privoliti da klanjaju namaz. U svakom slučaju, iz određenih tehničkih razloga, ja nisam mogao spremiti to predavanje, pa ćemo večeras nastaviti da se družimo sa ovom knjigom poglavlje odnos prema komši. Pokušat ćemo večeras prijeći nekoliko hadisa, spomenuti nekoliko grešaka vezanih za ovo poglavlje, pa ćemo vidjeti ako Boga vjerovatno će nam ostati toliko onaj hadisa da sljedeći put govorimo o ovoj tematici. Na samom početku, braću moja draga, treba spomenuti jednu veoma bitnu činjenicu, a to je ja dosta puta imam običaj kazati ne možemo mi očekivati kroz ova naša druženja i predavanja da uvijek čujemo nešto puno novo. Islam kao Islam je zasnovan na riječima Allah subhanahu wa ta'ala, to je s Kur'anu, na hadisima Allah poslanika alaihi salatu wa salam, ali insan kao insan zaboravlja i zato i je preporučeno da se obnavlja znanje koje čovjek zna u zekir fe inna zikra tenfe'u mu'minina ti upominje upominje će koristiti vjernicima. Tako i ovo poglavlje, vjerovatno svi mi smo mnogo puta slušali o pravima komšije u islamu, ali sam ubijeđen velikim ubijeđenjem da ćemo svi mi čuti nešto novo, a isto tako ako Bog na obnoviti oni stare informacije koji smo imali o ovoj tematici. Islam, braću moja draga, u svome savršenstvu nije ostavio jednu stvar nedefinisanom, tako i ovo pitanje, insan kao insan je društveno biće, ne živi sam, živi znači u društvu i neminovno je da ako živi u društvu da tu bude i komšija, samim tim im islam je precizirao kako čovjek treba da se odnosi prema komšijama, sve kako bi ako Bog da sretno i u harmoniji živi ovaj dunjalučki život. Nažalost, ljudi nisu svjesni te činjenici da islam reguliše kako čovjek da živi na dunjaluku i ako se insam ponaša tako, živjet će ako Bog da sretno i zadovoljno. S druge strane, ako ostavi, onda Boga mi neka očekuje da živi teškim životom kao što kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala a onaj ko okreni glavu od knjige moje taj će teškim životom živjeti tako da ovo danas što vidimo kada u pitanju život jednostavno ljudi se zaista muče u životu nije ništa drugo do zapostavljanja islama kaže imam Buhari rahmetullahi alihi znači u prijevodu vesijet o komšiji tom poglavlju nam citira hadis poznati hadis Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nije prestao Džibril da mi oporučuje dobročinstvo prema komši toliko znači je ponavljao i nije prestao da to ponavlja da sam pomislio da će on komši učiniti da će biti komši jedan od nasljednika ovaj hadis je vjerodostojan nosi u sebi vraću moja draga mnoge koristi pogledajte ovdje sam ovaj izraz ma zale džibrilu zato ovaj hadis malo znači bi se mogla napraviti korekcija u njegovom prijevodu znači kaže Allah poslanik toliko mi je znači, nije prestaja u džibril da mi ponavlja To svakako ukazuje na bitno. Zato ja kažem i mi, međusobno, treba da ponavljamo. Kada je Džibril ponavljao Božijem poslaniku, onda i mi, braću moja draga, ne treba nikada da kažemo znamo, slušali smo, čuli smo, već treba da obnavljamo informacije koje znamo, jer Božji poslanik kaže nije prestao Džibril da mi to ponavlja, zbog bitnosti te tematike. Kaže i toliko mi je oporučivao, pazite ovdje na arapskom baš riječ basijet, oporuka. Toliko mi je oporučivao dobročinstvo prema komši, da sam ja, kaže, razmišljajući o tome, što mi toliko to preporučuje, da sam pomislio da znači na kraju reći, e on, treba da ima mjesto u mirazu. Mi smo spominjali, braćama draga, kroz ova naša druženja, ali, kažem opet, ima smetnje se ponovi, ima daif hadis na tu temu, ali njegovo značenje je ispravno. Komšije u islamu se dijeli u tri vrste ili, hajde kažemo, u pogledu prava komšije možemo podijeliti u tri kategorije. Imamo kategoriju komšija koji imaju pravo samo komšijsko pravo, a to su komšije koji nisu muslimani. I na tu komšiju, zapamte ovo dobro što ću vam reći, na njega se odnose svi hadisi koji večeras čujemo to je komšija koji je nemusliman. On potpada pod riječ komšija. I zato na, na njega se odnosi također svi hadisi koji govori o vrijednosti dobročinjstva prema komšiji. Druga vrsta komšije jeste komšija koji je komšija i koji je musliman. On ima dva prava. Ima pravo što je komšija, ima pravo znači komšijskih odnosa, ima pravo što je brat musliman. I imamo treći koji ima najveća prava, to je komšija i musliman i rođak. On ima prava kao rodbina, ima pravo kao musliman i ima pravo kao komšija. Znači hadis koji govori o podjeli ovako je daiv, ali njegovo značenje svakako ispravno. <clears throat> Ako pogledamo, braću moja draga, u hadise koji govori o komšiji, našim odnosima prema komšijama, vidjet ćete da Islam i ponovo i ovom poglavlju zauzeo, ajde da kažemo, središnji i pravi put. Kao što je bilo u poglavlju e, roditelja, s jedne strane narijeđeno činjenje dobročinjstva, s druge strane veliki, veliki grije da budeš nepokuran roditeljima. Isto tako kad smo govorili o rodbini, preporučeno paziti rodbinu, i veliki sevap i veliki, velika nagrada, a s druge strane kidanje rodbinskih veza je veliki grijeh. Tako i ovdje komšija, ne samo da je nama naređeno, budi dobar prema komšiji. Ali možeš ga nekad i uvrijeti, nema vezi. Ne. Komšija ima, znači, islam gleda na njega s dva aspekta. Prvo, naređeno nam je da mu činimo dobročinstvo. Da ga ne uznemiravamo, znači, u smislu da mu činimo dobročinstvo, a isto tako strogo nam je zabranjeno da uznemiravamo komšiju. Za dobročinstvo komši obećaje se džennet, kao što ćemo vidjeti, direktno i indirektno, kroz razno razne hadise, a za uznemiravanje komši isto se prijeti džehennemu. I to je ono što balansira čovjekov život, znači svakodnevni, naređeno je da činiš dobročinstvo komši iz druge strane je strogo zabranjeno da čovjek uznemirava komšiju. Nažalost, živimo u teškim vremenima kada muslimani prvenstveno ne znaju šta su prava komši, a da ne govorimo koliko to prakticiraju. predislamski Arapi, žal, to je žalosno kazati, da su predislamski Arapi komšiju, ajde da kažem u datom momentu, i njegova prava smatrali svetim. Prije Islama komšija imao svoja velika prava. A pogledajte danas, znači, kada je došao Islam i ljudi se deklarišu kao muslimani, brat s bratom se krvi zbog možda onaj kak se zove međi, a da ne govorimo do čega sve dolazi onaj kada su u pitanju rasprave i belaji i tuče i uznemiravanja kada su u pitanju komšijski odnosi. Zato ako želimo, braću moja draga, ispuniti ovaj vesijet kojeg je preporučio Džibril Božijem poslaniku, jer on kaže toliko mi je oporučivao, toliko mi je poruku ostavljao, onda treba da se podučimo pravima komši i da podučimo se šta tu sve ne trebamo učiniti. Zato ćemo mi danas, ako stignemo, početi govoriti o greškama koje su prisutne u životu našim, kada je u pitanju naša relacija sa komšinom. Pa ćete vidjeti dosta stvari, Bogam, kad se spomenu, uf, pa zar je i tu, pa zar je i tu mnogo toga što čovjek ne pomisli da je zabranjeno i da je uznemiravanje komši ono jeste. Drugi hadis kojeg imam Buharije spomenu u ovom poglavlju jeste hadis koji, braću moja draga, svakako zauzima jedno veliko mjesto u islamu. Ebu Shureyh el-Huza'i prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka pazi svoga komšiju. Možda bi se moglo malo još preciznije prevesti, neka čini dobročinstvo svome komšiju. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komšiju. Pa nastavlja Allah u poslani i kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti lijepo gosta i koji vjeruju Allah i sunji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Samo ovaj hadis, braću moja draga, kada bi željeli da komentarišimo, hajde reknemo malo opširnim komentarom, imali bi večera šta da govorimo. Tri stvari, ovaj hadis je obuhvatio veoma bitne, odnos prema komšiji, odnos prema gostu i na kraj krajeva odnos prema jeziku. Svjetljive stvari su nam i tekako potrebne. Odnos prema komši, da ne govorimo znači koliko je muslimanima potrebna ta tematika. Odnos prema gostima, ja sam namjerno odgodio govor o gostu zato što će nam doći poslije poglavlje o gostima, inače i to poglavlje, braću moja draga, nam je i tekako potrebno i zapostavljeno. Prvo, dosta puta nam se dešava i u ovoj džami i na drugim mnogim mjestima da ljudi dolazi, nemaju gdje biti, a nažalost su toliko ljudi, toliko uklanjača, toliko braće muslimana koji imaju stanove, ugodne kuće, ljudi moraju otići u hotel i moraju se pribijati tamo negdje po nekim barakama, znači nemaju kod koga otići na konak. Izgubili smo taj osjećaj da se natječemo kada je u pitanju gosti. Zato znači trebalo bi da bude da čovjek kada je na jaci namazu, ko što su činili ashabi, imate tamo predaje, ali radi Allahu anhu kaže došao u, u Mekki, u harem dole pa kaže, obraća se čovjeku, kaže vidim da si stranac, jesi ti završio svoje potrebe, imaš li gdje noćit? Tako i mi, treba da vidimo, ako vidimo čovjeka na kojem se vidi znaci da je stranac, u smislu da je stranac, da nije iz ovog mjesta, da mu priđemo, nećemo niko odvisti odri, odri, jezik da mu kažemo Brate, muslimanu, odakli si, koš, ko si, šta si, možemo li ti pomoći, imaš li konak? Ako kaže imam, hvala Allahom, tebi je upisana nagrada da si htio to uraditi. Ako kaže nemam, ujrom, znači da mu nađemo, da se potrudimo u tom pogledu. To je prvo zakazali smo u tom pogledu, izražavanja dobrodošlice gostima. A da ne govorimo onda kad, kada gost dođe u kuću. A da bi ponašanja prema gostima, znači vjerujte da islamski učenjaci, inšala doći nam vrijeme pa ćemo govoriti o tome, su napisali mnogo toga, čak određene stvari koji su u šerijetu pokuđene, ulema ih je dozvolila zbog prava gosta. Pa primjer radi, pokuđeno je da čovjek bez neki bitni razloga poslijacije sjedi Ali kažu učenjaci, ako ti dođe gost, sjedi sa njim, razgovaraj, pa makar to bilo i poslijaci. Pokuđeno je se prenajest. Ali kaže, ako dođu gosti, i ti si završio, gost još jedi. I ti ako se odmakneš, i gostu je nezgodno, i on će se odmaki. Kažu, nije veze, i polako jedi, makar se malo i prenajeo, jedi zbog njega. I mnoge druge stvari. Tamo imate kuranske ajeto, Ibrahimu, alaihi salatu, veselam, kako je on svoje goste dočinkom. Odeš, kaže, pa je se izvukao, kaže, da je ne primijeti uopšte, pa je donio tele. Prvi put vidi ljude, odma tele zapio. Pa im ga on donosi svojim rukama. Ne kaže, go, slugi, odi vamo, gde ti, ne, ne. Pa ne kaže njima, gde se primaknite već. Do njih on donosi sofru. I tako imate mnoge stvari koje su islamski učenjaci spomenuli u pogledu ugošćavanja gosta. Kaže, inšala, govorit ćemo o tome kada dođe vrijeme. I se vraćamo ovom hadisu, gdje Allah poslani kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan? Ovo je čak u jednu ruku vid zastrašivanja, braću moja draga. Čovjek sebe prispio, pa da li ja vjerujem u Allah i sudnji dan istinski, ako ja ne pazim svoga gosta? Ako ja nisam dobar prema komši? Zato ja kažem, više puta sam to ponavljao, kada dođu neki ljudi, koji gdje god da dođu su nepoželjni zbog svog ponašanja, a želije da se nametnu kao neki sljedbenici sunneta, vjerujte da tu stvari neštimaju. Boži poslani kaže najpotpunijeg imana su oni koji su najljepših ponašanja. Najpotpunijeg imana su oni koji su najljepših ponašanja. I dođe čovjek, gdje god dođe, u njegovom komšilu kupitaš za njega, ne, nije prihvaćen, ljudi ga ne voli. Pitaš njegovu rodbinu, ljudi ga ne voli. Pitaš njegovu, njegove roditelje, ljudi ga ne voli. Ne, nisu zadovoljni njegovim ahlakom. Pitaš njegovu porodicu, njegovu suprugu, njegovu djecu, nezadovoljni sa njim njegovim ponašanjem. I on dođe vamo negdje i kao on slijedi sunnet. Te dvije stvari, braću moja draga, ne mogu zajedni. Boži poslanik nam je dao ovdje način kako da se preispitamo. Kaže, najpotpunijeg imana su oni sa najljepšim ponašanjem. Zato kažem, ovakav način izražavanja, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, je u jednu ruku zastrašivanje. Da se čovjek zapita, da li ja vjerujem u Allaha i sudnji dan? Da li ja pri sebi imam to svojstvo? Ako nemam, onda dovodim u pitanje svoje vjerovanje. Normalno ne. Kao što kaže, u islamskoj činjaci postoje onaj, kada je u pitanju iman, Postoji osnova imana, postoji potpunost imana. Mi ne kažemo onaj ko je loš prema komši da, da je nevjernik. Ali dovodi u pitanje potpunost svoga imana. A svaki mu'min bi trebao da žuri da upotpuni svoj iman. Svaki mu'min bi trebao da žuri da upotpuni svoj iman. Pa kaži, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komši. Pogledajte, vraću moje draga, poslaničke izraze. Boži poslanik ne govori po hiru svome, već je to objava. Ne kaže, ko vjeruje Allah i sunji dan, nek naziva selam komši. Neka mu da hediju. Neka ga ne vrijeđa. Ne. Došao je sa izrazom koji to sve obuhvata. Fel juhsin ila džarihi. Ko vjeruje Allah i sunji dan, neka čini dobročinstvo komši. Svaki vid potpada pod ovaj pojam. Tako je taj izraz kada učenjaci kažu šta je to ihsan, dobročinstvo, svaki vid znači dobrog djela prema komši. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka pazi na svoga kosta. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ovaj hadis nas vraću, moja draga, u jednu ruku, indirektno, postići na ilm i na znanje. Pazite, kaže Allah poslani, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kako znati šta je dobro, a šta zlo? Osim ilmom i znanjem. Zato kada vidite tamo one ljude koji psuju, vrijeđaju, to je dokaz njihovog neznanja. Ne znaju šta su kazali, ne znaju kakve štete, kakve kazne proizilaze iz onoga što kažu. Zato islamski učenjaci kažu ovaj hadis je postrijek na izučavanje. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kako znati šta je dobro, šta je loše? Osim izučavanjem. Kada smo govorili ovdje, jedna interesantna stvar, kada se kaže činiti dobročinstvo komši, zapamte jednu odrednicu koju su islamski učenjaci postavili, koja je jednostavno, i mi smo nju slušali dosta puta, Šta to znači lijep odnos prema komši? Lijep odnos prema komši se može staviti u jednu rečenicu. Ono što očekuješ i voliš da se drugi prema tebi ponašaju, tako se ti prema drugima ponašaju. Ono što ne voliš ti da tebi komšije čini, nemoj ni ti komšijama činiti. To ti je, bez ikakve filozofije, najkraće objašnjeno šta trebaš činiti komšije. Sve što ti voliš da ti komšija uradi, čini ti drugim komšijama. Sve što ne voliš da komšija tebi učini, nemoj ni ti komšijama čini. Ne voliš da te komšija uznemirava, nemoj ni ti njega. Da ti pušta muziku, nemoj ni ti njemu tuhat u stanu. Da ti baci smeće pred vrata, nemoj ni ti. Da ti parkira auto na tvoj ulaz, nemoj ni ti njemu. I tako, mnoge druge stvari, šta god ti ne voliš da tebi komšija čini, nemoj ni ti komšiji činiti. Nakon toga, Imam Buhari, rahmetullahi alihi, je citirao hadise u poglavlju koji nazvao pravo komši. Jedan izuzetno interesantan hadis koji nosi u sebi jednu veliku korist. Kaže se od e, Mihdada ibn Lesada da je rekao Allahu poslanik alaih salatu wasalam upita ashabe jedne prilike o bludu. Znači, metoda Božih poslanika je bila da određene stvari kada bi želio da kaže postavio bi pitanje Pa pita Allah u poslanika sahabe u bludu. Šta je blud? Kakav je propis bluda? Pa kažu sahabi, zabranjeno, haram. To je zabranio Allah njegov poslanik. Kaže Allah u poslanika, ali salatu wasalam, da čovjek počini blud sa deset žina, to je lakše i to je manje nego da počini blud sa ženom svoga komši. Pa Allah poslanik ih pita o krađi. Šta je krađa? Kakav je propis krađe? Pa kažu oni haram. Zabranio Allah, zabranio poslanik u hadisima. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam da čovjek ukrade od deset ljudi, od deset kuća manje je i lakše je nego da ukrade od svoga komšija. Ovaj hadis, braću moja draga, nosi u sebi jedno veliko pravilo, jednu veliku korist koja je nama potrebna u svakodnevnom životu. Nažalost, primijetno da ljudi ne svataju i ne znaju to pravilo. A tu je, braću moja draga, da određen grijeh, iako je grijeh, pa makar bio i veliki grijeh, Na taj grijeh se može gledati s različitog aspekta i taj grijeh, ne samo da je veliki grijeh, može biti još veći grijeh zbog onoga prema kome se čini taj grijeh. I vidjet ćete, navješimo nekoliko primjera kako biste shvatili, kako bismo možda, ne daj Bože, i sebe u nekim tim stvarima prepoznali. Kažu ashab Boži poslaniku, haram je činti blud. Haram, zabranjeno. Ali šta kaže Boži poslanik? Da deset puta blud učiniš je manje nego jednom učiniti blud sa ženom svoga komši. Znači, nije isto učiniti blud sa ženom od komši i samo onako učiniti blud. Zato čovjek treba da se prispita, znači ovo su veoma bitne stvari, Kažu učenjaci, ovo vam spominjem, ima jedan govor od Ibn Al-Qaima u jednoj knjiga, ja ne znam da li je ta knjiga prevedena, zato se ne mogu pozvat na nju, ali znači, govor Ibn Al-Qaima koji govori samo o ovoj tematici. Nije isto da čovjek učen uradi grijeh i da ga uradi neko koje je neznalca. Tu sebe mi možemo preispitati. Mi određene stvari znamo da su grijeh pa ih činimo. A to nije isto kao onaj ko čini griha ne zna da je to grih ili ne zna koliki je to grih. To je, kaže, nakon što bi naš narod rekao, grhota je to, grijeh je to. Ali on nema pojma da je to veliki grijeh, da se to prijeti džehennemu, da to možda izvodi izvjeri. Ali onaj ko to zna, njemu je to gori. Zato alim kad učini grijeh nije isto kada to učini obični insan, hajde da kažemo obični insan. Također, primjer radi, počiniti grijeh, evo rećemo konkretno bluda, sa nekom tamo ženom koja je nepoznanica neka i sa ženom koja ti je rodica. Nije isto. Veći je grije počiniti blud sa ženom koja je rodica. Počiniti blud sa komšinom ženom nije isto kao počiniti blud sa ženom koja je negdje dalje. Počiniti blud od strane starog čovjeka nije isto kao počiniti blud od mlade osobine. Haram je mladoj osobi da počini blud. Ali je veći haram da to učini stara osoba. Kako to sam? Pa lako, lako je to skontati. Mladoj osobi, znači su strasti, veći nagoni, i lakše je šetanu da ga, ajde kažemo, berlati da to uradi. Ali star čovjek kada to uradi, nema potrebe za tim. Zato je u pogledu njega to veći grije. Ukrasti Nije isto da ukrade onaj koji je siromašan, koji ima potrebu i da ukrade onaj koji nima potrebi. Gledati u žene, nije isto da gleda u ženu onaj koji je oženjen, Allah ga na taj način sačuvao, ima svoju ženu i da gleda neko koji je neoženjen. Da neko ne misli umalovažavamo grijehe. U startu je grijeh u dvojici, ali nije isti grijeh. I to nam potvrđuju, ovaj hadis potvrđuju mnogi drugi hadisi. Imate vjerodostojan hadis je Allah poslani kaže ko prevarim džahida na Allahovom putu kod njegove porodice, pa možda počini blud sa njegovom ženom. Biće kazano na sudnjem danu, kaže tomu džahidu, uzmi od njegovih dijela šta hoćeš. Pa kaže, šta mislite, će li šta ostaviti? Šta mislite, će li šta ostaviti? Ono što da se bori tamo kisni, gine, ranjavan, ti sjediš kopće i mjesto da paziš na njega i na njegovu porodicu, da pomažiš, ti koristiš, zlopotrebljavaš. E, ovo je dokaz da grijesi, isti grije, se drugačije tretira, shodno prema kome se čini. Također mjesta, nije isto počiniti grije u džami i izvan džamije. Nije isto počiniti grijeh u Mekiji izvan Mekiji. Vrijeme. Nije isto počiniti isti grijeh u Ramazanu izvan Ramazana. Ili je to svijeto vrijeme. Zato čovjek kada posti, pa makar to bio farz post izvan Ramazana, ako pokvari taj post s polnim odnosom, šta ima? Ima da napusti sam taj dan. Griješan je, ima da ga napusti. A šta ako to isto uradi u Ramazanu, Aha, zbog samo svetosti Ramazana. Kazda. 60 dana mora postati. Zbog svetosti Ramazana. Zato kažem, ovo je pravilo veliko kojeg ne poznaje velik broj ljudi. Znači, grijeh, isti grijeh, dvojica ljudi radi isti grijeh, ali drugačiji se gleda znači na veličinu tog griha kroz tu dvojicu ljudi shodno okolnostima i uvjetima pod kojim su uradili taj grijeh braću moja draga <clears throat> ovaj hadis znači jasno nam ukazuje koliko je pravo komšije u islamu zbog blizine komšije braću moja draga islam je dao komši tolika prava i zbog toga što je u pogledu komšije činjenje griha olakšano Zato je Islam tako žestoko tu izabranio. I prava komši na osnovu hadisa su dvije vrste. Moralno pravo i to je ono čuvanje časti njegove. I na kraj krajeva i materijalno pravo da ne kradeš od njega. Kada hoće doći lopovi ukrasti od komši, ukrasti od nekoga tamo u drugom nasilju, I mu je teško da dođe, da gleda kad je on u kući, kada je is, iz kući, gdje je to ostavio. Zato što će ljudi primijeti da on to špionira. Al komšija to neprimjetno može špionirati. Tu je on, zna on kad je komšija u kući, kad je iz kući, zna on gdje komšija ostavlja određene stvari, zna on gdje komšija ostavlja auto i tako. Zato je islam, da bi ojačao te veze, da bi spriječio sve ono što će uzrokovati kidanje tih veza, ovako žestoko zabranio znači uznemiravanje komši. Zato kažem, ova tematika ima svoju bitnost, da čovjek nije svjestan kako može u toku svakog dana činiti možda harame, on ne zna da to čini. S druge strane, bitnost ove tematike se ogleda da je ona pokazatelj savršinstva Islama. Da Islam nije ostavio te stvari nedefinisanim. Nakon toga kaže imam Buhari rahmetullahi alihi poglavlje početi znači od komši kada je u pitanju čini dobročinstva počinje se od komši pa nam u tom poglavlju citira isti onaj hadis, samo ga sad ovaj put citira od Ibnu Omera, radi Allahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik kazao, toliko mi je oporučivao Džibril komšiju i nije prestao da mi oporučuje da sam pomislio da će ga učiniti nasadnikom. Pa kažu islamski učenjaci, ovaj hadis je općeg karaktera i obuhvata i to da čovjek kada želi činiti ljudima oko sebe dobročinstvo, prvo će početi sa komšijama. A nakon toga nam dolazi Imam Buharija sa hadisom koji potvrđuje da su ashabi to shvatili. Da kada želiš činiti dobročinstvo, prvo treba u granicama svoje mogućnosti početi od komšija, bez obzira da li bili muslimani ili ne. I to je potvrda onoga što smo rekli na početku, da svi hadisi koji govori o pravu komšije odnose se podjednako i na muslimane i na nemuslimane. Od Abdullah ibn Amara, radijallahu ta'ala, se prenosi da je njegov sluga zaklao ovcu. Pogledajte, on mu dva puta ponavlja. Da li si, kaže, dio mesa od te ovce odnio našim komši židovu? Pa opet, da li si dio tog mesa odnio našim komši židovu? I onda on kaže, ja sam zaista čuo Božih poslanika da kaže, toliko mi je oporučivao Džibri pravo komšije, da sam pomislio da će ga učiniti nasljednikom. I nije prestao da mi ga uporučuje. Vidimo iz ovoga fik razumijevanja sahaba da su oni shvatili da se ovaj hadis odnosi i na muslimane i na nemuslimane i da čovjek kada sutra hoće da čini dobročinstvo treba da počne od svoga pašiluka. Opet nakon toga znači imam Buharija rahmetullahi alejhi citira isti hadis znači od Aiše radijallahu ta'ala anha. Nakon toga dolazi do poglavlja kao da čovjek, znači kao da imam Buharija želi da da odgovor nakon što je rekao da treba činiti dobročinstvo komšijama, po kojim redu slijedu činiti komšijama dobročinstvo, pa je naslovio poglavlje dati prednost najbližim komšiji. Od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je kazala Allahu poslaniće, ja imam dvojicu komšija. Kome da prije dam? Kome u pogledu dobročinstva da dajem prednost? Pa kaže Allahu poslanik, ono mi koje bliži. Ono mi, bukvalno prevedeno, čija su vrata bliža tebi i tvojim vratima. Pogledajte, vraću moja draga, kako kratak hadis a tako nosi u sebi veliki zlatni korist. I to je dokaz da treba čitati knjige, da treba čitati šta je Ulema rekla o hadisima. Mi bi evo sad pročitali ovaj hadis i možda kada bi nas dobro iscijedio, možda bi shvatili jednu korist iz ovog hadisa. Ali kada vidite šta učenjaci govori, znači onda je to nešto drugo. Pogledajte prva stvar, da ovo ukazuje na to koliko su oni pažnju pridavali komši. Do te mjeri da ona pita, strahuje, da ne bi napravila kakav prekršaj, kaže Allaho poslaniće, koji komšija ima kod mene veća prava? Već zna da imaju velika prava, ali koji komšija ima veća prava? Želim nekom da dam poklon, ali ne mogu dati svima. Imam jedan poklon, imam dvojicu komšija. Kome da ga dam? kaže Allah poslanik, prioritetniji je onaj koji je bliži. Čak islamski činjaci pokušavaju da odgoni jednu zaštu. Kaže, nekada iz razloga što onaj koji je bliži, zaista je bliži u svakom pogledu i više zna što se dešava u tvojoj kući. Ono je možda koji je malo dalji, on tebe nije vidio kada si prošao s pijaci i kada si od nju pune kese kući. Ali onaj koji je bliži možda je vidio. I onaj tamo dalje, on ne zna da ti imaš nešto u kući. Ali ovaj bliži zna. Onaj koji je dalje možda ne čuje kada se kod tebe roštilja. Ali onaj bliži Boga mi preko zida a što komšo roštilja, ništa komšo roštilju i završu i sutra dan, ali ne, Bog, ne posla Boga njemu ni jedan će vapići. Zato se daje bližim. Zato što on više u toku. Zato što on zna više, hajde ga imamo podataka o tebi i onome što se dešava u tvojoj porodici od onoga koji je dalje. Jedna veoma bitna korist koju islamski učenjaci spominju ovdje, a nama i tekako potrebna u svakodnevnom životu, jeste, vraću moja draga, da treba pitati prije nego što se uradi. Ja sam ovih dana malo se, hajde kažemo, aktivirao, čitao sam velik broj fetava, na stotine fetava, u jednom poglavi sam želio malo da neke stvari, hajde kažemo, istražim, pa sam zaista, znači, čito mnogo na tu temu, ali u velikom broju slučajeva su pitanja, uradio sam to i to, šta ću sad? Uradio sam to i to, konkretno, znači, poglavlje braka, poglavlje međusobnog naslađivanja među supružnicima i većinom ljudi kažu ja sam već uradio to i to je to dobro i kakav je grijeh i ima li kakvi kazni rijetko veoma rijetko se desi čovjek kaže ja se želim ženiti šta mi savjetuje, šta mi je činiti kako da se ponašam kakva su pravila igri tako se nama nerijetko dešava u životu da prvo koracimo i onda gledamo imali pašteta. A to devinjeri znaju da se ne smije tako raditi, to odbija noge. Treba prvo iščačkat vidjeti imali pašteta i onda staniš tu, drugačije možeš ostati bez noge. Tako i mi dosta puta napravimo, uradimo, dali ovo, dali ono, učinili ovo, učinili ono, pustio ženu, posvadio se, razbio je, modrice oko očiju i onda kaže e, ja sam nju zvizno, što sam, jesam ja ispravno postupio. Gotovo, ona sa šljivu nosa, jesi ispravno postupio, trebao si pitat prije nego što udariš. A pogledaj ta iši i to, hajde kažemo, iako je to veliko pitanje, ali opet u odnosu kako veliki stvari ima, to je sitno pitanje, kojim komšita da bi im hediju? Ali ona i to ne želi da uradi po svom nahođenju, već pita. Kod nas ljudi velike stvari, velike stvari uradi i onda zove pita. Znači jedna velika korist koju trebam uzeti iz ovog, iz ovog događaja, iz ovog hadisa, jeste, braću moja draga, da treba pitati prije nego što se odlučimo urati određenu stvar. Normalno, ako, hajde da kažemo, znamo, da bi mogli napraviti ono stvar koja nam je jasna, znamo da ima zato dokaz i slušali smo od nekoga, ne treba non stop svaki put, želim rezat nokte, kuda ću, s lijeve ili s desne strane, pa ti kažu s lijeve, pa svaki put ili s lijeve, ili sigurno s lijeve, znači ne treba tako, ali ako postoji pretpostavka, žuljate nešto unutar, kao što kaže Boži posljednika, da pitaš šta je grije, znači grije je ono što te žulja unutra, u duši, u srcu, e, to što te žulja, to upitaj, Kad hoćeš da uradiš određen korak i nešto te žulja, osjećaš da bi mogu napraviti prijestu, da je to nešto krupno, nisi svjestan, stop, stani na loptu i, znači, pitaj onoga koje preči. Normalno ovaj hadis, da neko ne bi samo da spomenemo od propisa, da ne bi shvatio, hajde da kažemo, da uvijek čovjek mora dati prednost onom komši koji je bliži. Ovo se odnosi, znači, u slučaju kada oba komšije ili više njih imaju istu potrebu. Ali da se desi da imate komšiju koji bliži i nema potrebe, a onaj koji dalje ima potrebu, normalno ćeš otići dati onome koji dalje, ne priskakajući uvijek ovoga, ali znači nekada se daje prednost onome koji ima veću potrebu. Ali osnova, osnova znači je treba davati veću prednost onome koji bliži, ako su njegove potrebe iste kao i potrebe onoga koje dalje ima. Ali ako onaj koji je bliži nije možda potreban, onaj koji je dalji potreban, normalna stvar da će se dati prednost onome koje dalje. Nakon toga imamo poglavlje ko se smatra komšijom. Ovdje nam Imam Buhar je spomenuo jednu fetvu od Hasana el Basrija gdje on kazao kad su joj pitali ko je komšija kaže, komšija je 40 kuća niz ulicu, 40 kuća uz ulicu, 40 kuća desno, 40 kuća lijevo. I ova predaja je vjerodostojna. Dok ova predaja nakon nje, od Ebu Huriri, je kaže se, da je rekao Ebu Huriri, čovjek ne bi trebao početi od daljnje komšije prema bližnjem, već treba početi od bližnjeg prema daljnjem komšije. Znači ova predaja je daif, ali imamo ovu predaju od Božih poslanika malo prije od e, Aiše, koja je vjerodosnovna, koja kaže dati prednost onima koji su bliži. Ovo je fetva od Hasana el Basrija, gdje on kaže komšilu ke 40 kuća u svakom pravcu. Inače imate jedno pravilo koji također velik broj ljudi ne zna u pogledu komšija, a to je da sam termin komšiluk ljudi svataju mnogo uže nego što on jest. Nije samo komšija, komšija onaj koji živi s nama, vrata do vrata do naše kući. Pojam komšije je širi. Na kraju krajeva i država do države je komšijska država. I grad do grada je komšijski grad. I ulica do ulice je komšijska ulica. I čovjek koji ima radnju svoju, do tvoje radnje je komšija. I čovjek koji ima svoju zemlju tamo negdje, neka parcela, a ti živiš ovdje, ali gore je parcela, i on je komšija. Pa na kraju krajeva i čovjek s kojim putuješ možda u autobusu, nahač i u avionu, i on je u jednu ruku komšija. Znači, pojam komšije je malo širiji kako kada kažu tamo po tim nekim ono, kada govori kaj komšijska, susjedna zemlja, prijateljska znači pa čak i do te mjeri da i država može biti susjed tako da znači ispravno svatanje komšije je da je to mnogo širi pojam od onoga kako mi to doživljavamo nakon toga imam Buharija rahmetullahi alihi spominje poglavlje gdje kaže ko komši zatvori svoja vrata pred njim, pred njegovim potrebama, gdje nam je citirao predaju za koju še Albani kaže da je hasen, da je dobra, da se može koristiti kao dokaz. Predaj od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu gdje kaže Ibnu Omar Ja sam, kaže, živio i mi smo živjeli u vremenu ma ahadun ehaqu bi dinarihi. Niko kaže nije bio preći dinara zlatnika, srebrenjaka kojeg insan ima od njegovog brata. Čija kaže, brat musliman je bio najpreći imetka kojeg je čovjek posjedovao. Pazite, to govori Ibnu Omer u vremenu kada je već velik broj Asaba preselio i govori to u vremenu Tabirina. A kaže, već sada živimo u vremenu ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم A sada je, kaže, dirhem, srebrenjak i zlatnik draži jednom od nas od njegovog brata. Pogledajte za kratko vrijeme koliko su ljudi promijenuli. Kažu, u početku imaš nešto novca, smatraš da je tvoj brat najprioritetniji nakon kratkog vremena kaže ljudima je postao novac draži i preći od brata. Šta bi onda Abdullah ibn Omar rekao danas kad bi došao? On bi sam ustao i opet bi umro. Allah najbolji zna. Kada bi vidio kakvi su međubratski odnosi među ljudima, odnosno kakav je odnos ljudi prema Dunjaluku. Danas su ljudi, znači nekada je bilo da mu je preći Dunjaluk od brata muslimana. Danas mu je Dunjaluk preći od njegove vjeri, što je mnogo veći. Čovjek ostavlja namaz, zašto kaj ostavljaš? Nemam kad, kaže, trčim, žurim, moram raditi. I mnoge druge stvari koje ukazuju da ljudi daju prednost Dunjaluku nad vjerom. I onda, Abdullah ibn Omer, kada je konstatirao tu stvar, kaže Ja sam čuo Allahu poslanika, alaih salatu wasalam Da je rekao Koliko će, kaže, samo biti na sudnjem danu oni Kako bi se mogle gore oni naše sestre upozoriti? Ima li kako dijete da može gore otići? I rekli, haj ti, braco Ti možeš, ti si ovako, ti iđi gore, reci, sestra, ima dole predavanje, reci, vaša djeca smetaju. Otiđi gore na, na ženski ulaz. Deseka, pazite gore na tu djecu, Allah te nagradio. Mi smo vaše komšije, a neštini, ne slušate vi desu komšiluku. Ali eto, može kod nas svašta. Kaže Allah poslanik, Abdullah ibn Umar kaže, na osnovu toga što je vidio, kako se ljudi odnose prema braći muslimanima, kaže koliko će samo biti na sudnjem danu oni koji će se okačiti u svoga komšiju govoreći gospodaru ova je zatvorio svoja vrata predamnom i nije me pazio nije mi činio dobročinstvo jedna veoma bitna stvar iz ovog hadisa braćo moja draga da će se za odnos prema komšiji polagati računi na sudnjem danu i da će komšije jedni drugi tužakati. žakati na sudnjem danu, kao što je opisano u Kur'anu, babo bježi od svog sina. Kaže, dao bi čovjek sve, čita u planetu, sam da se on iskupi. A to čovjek gdje, gdje, gdje god koji adut imatni, da nešto ušičari komšiju, on će njega ocrniti, znači gdje god je koji i minus imao komšija, sve će se to uspominuti. Zato Nemoj da te vara danas ako uznemiraš komšiju, on ti nije nazvao policiju, veliš dobro sam prošao. Jeste ovaj moj komšu dobar, nešta, mi mu uvijek lupamo, mi ga uvijek uznemiravamo. On jadnik nikad osjedio ništa. Ne boj se. Vjeruj da će ti to iskijat ćeš to sve. Taj komšu će to iskoristiti bolje nego išta drugo. Jer će njemu tog dana biti samo cilj da se on izbavio on bi sve, rođenu majku i babu i djecu i sve gurno, samo da on ostane. Kad vidi kakav belaj, će spremiti sudnjim dan. Zato čovjek treba, braću moja draga, da se pazi, <clears throat> da nekome ne učini nepravdu. <clears throat> Nakon toga, Imam Buharija citira nam hadis, interesantan hadis, a s druge strane, taj hadis je jedna velika prijetnja, gdje kaže Ibnu Abbas, čuo sam Allahu poslanika da kaže Lejsel mu'min, nije mu'min, nije mu'min onaj ko zanoći sit, a njegov komšija zanoći glada. u poglavlju u poglavlju koje je naslovio imam Buharija biti sit a komšija da bude gladan pogledajte ovdje Allah poslanik negira i to je ono malo prije čemu sam, ja, o čemu sam malo prije govorio da čovjek dođe da se lupa uprsa kako je on dobar neki mujki kako je on neki sunetlija kako on slijedi Božije poslanika sav komšiluk u zavadi sa njim. Sva rodbina u zavadi sa njim. Niko od prijatelja Jarana njegovo ponašanje ne simpatiši. I on tamo negdje neki sunetlija. Znači pogledajte ovdje Boži poslani kaže Lejsel mu'min, nije mu'min. Može on biti musliman. Ali mu'min potpunog imana i da zanoći sit pod uvjetom da zna da je njegov komšija gladan i pod uvjetom, kao što spominju ova dva uvjeta, spominju učenjaci, da mu ima šta dat, taj nije mu'min. Čovjek da zanoći, sit, a njegov komšija gladan, ali nema mu šta dat. Šta će? Ali da zanoći sit, zna da je komšija gladan, znači prvo zna, i drugo, ima mu šta dat. Takav nije mu'min. Za takvog Boži poslanik kaže nije mu'min. Ovaj hadis u jednu ruku, ali evo sad ćemo tu potvrd drugim hadisom, postići, braću moja draga, svakako u jednu ruku u granicama dozvoljenog na istraživanje, na ispitivanje stanja naših komšija. Da čovjek zna šta teče u komšiluku ko je gladan, ko nije gladan. Kako čovjek da zna da je komšija gladan? Zna li to neko gajb? Ili ima neke stapove s kojima leta pode tam da vidi komšija gladan? Či znači, zna zato što zna šta se dešava u komšiluku. Što zna kako je stanje njegovih komšija. Što razmišlja o svojim komšijama, što se o njima raspituje. Zato zna da je komšija gladan. I to nam potvrđuje ovaj sljedeći hadis hadis, poznati hadis Ebu Zarra, koji je vjerodostan, da kaže Eusani halili bifelaf, moj miljenik, najbolji prijatelj, moj najbolji drug mi oporučio tri stvari. Oporučio mi je pokornost onom je kom je nadređen kaže bez obzira da li to bio rob da mu se pokoravam. To mi je oporučio Boži poslanik. Oporučio mi je i to da kada kuham čorbu, da kaže nadolijem, dodam malo vode i pazite ovdje, to nije prevedeno na, na bosanskom. Thumman vur, thumman vur. A zatim pogledaj, zatim istraži neku kuću od svojih komšija pa i njima odnesi straži ko je potreban, straži kom je treba, znaj šta se dešava u tom komšiluku. Pa ih odnese, kaže, i njima, u granicama svoje mogućnosti. I treća stvar, kaže, uporučuju me da klanjam namaz u njegovo vrijeme. Jer su došlo je kroz Adisa da će doći vremena kada će emiri, pretpostavljeni, odgađati namaz ili do kraja namaskog vremena, ili će ga odgađati skruz iz namaskog vremena. U takvim vremenima je preporučeno klanjaj kada nastupi namasko vrijeme ti klanja. Poslije ako dođeš u džamiju vidiš oni klanjaju, klanja i ti sa njima i to ćete biti na fila. To je Boži poslanik oporučuje Ebu Zerro. Kad nastupi namasko vrijeme ti klanjaj. Mi ćemo se ovdje samo koncentrisati na ovaj dio i o tome smo nekada i govorili. Pogledajte te poslaničke, hajde da kažemo, alternative, savjete, kako je vjera laka. Imate ljudi koji džabaj ima u sebi malo škrtosti. Da ti njemu kažeš trebaš otići u mesnicu još u čorbu pola kile mesa stavi da mogu komši odnijeti. Mogu bi čovjek dobiti infarkt od toga. Ali kažeš to daj vodi. Vodi ništa sam tamo gurneš još se malo natoči zavrneš i naplate. Ništa nisi dobio. Ništa nisi izgubio. To nije teško za dušu i za nefsi. To je govor islamski učenjaka u komentaru ovog hadisa. Da je Boži poslanik preporučio nešto što je lahko. I zato se trudite i to je bila metoda Božijeg poslanika da kada ljudima nešto zabrani, da im daje alternative. Nemojte samo ljudima rezati. Haram, haram, haram, haram, haram gore, haram dole, haram ljivo, haram desno. Pa ima lišta halavu, to je vašoj vjeri. Znači, daj ljudima alternativu. Zato sam ja, ja lično, ne znam, znači, da sam par puta uzio samo za gutljaj bezalkoholne pivi. Ali ljudima, čovjek tamo popio cisternu viskija, reci mu, nemo, evo ti bezalkoholna popiva, tu je alternativa za njega bolan. Znači, u njoj nema alkohola. Što je zovu bezalkoholno? Nema alkohola hoćeš da ti malo gorkni, eto, gorkni ti ona koji je ona prava. Či znači, tu je alternativa. Zabranjen blud. Evo ti, brate, žence, malo ti jedna, daj mu drugu, malo druga, daj još jednu, tri, malo još, daj četir. Dosta. Nije. Pusti četiri, daj drugih četiri. Pa je, malo ti još, pusti njih, daj još četiri. Znači, daj ljudima alternativu. I tako mnoge druge stvari. Čim ti ima, braću moja draga, alternativa, ljudima davat alternativu. I ovdje Boži poslanik znači preporučuje ihsan eh, dobročinstvo prema komšiji. <clears throat> Teško insanu, da mu kažeš, Eto, aj makar kad ne bi bilo mesa, daj stavi još kilu krompira. Uf, kila krompira, ja ljeti kopo, izgorio, zlatice prsko, ganjo, okopavo, travu pljevio. Sad ja još da stavim pola kile krompira da bi komši od nju. E, Boga mi neki on kopa. I ja sam kopao. To je već teško. Vode, niko je ne štedi. Da je vodom štedimo kako treba. Ne štedimo je nigdje. Tutni, tavu, dole, natoči se malo više, posti komši, odneseš i eto ga. Znači, pogledajte samo kako je Boži poslanik Ali Salatu Wasalam onaj preporučivao lahke i jednostavne stvari. <clears throat> A isto tako preporučuje istraživanje, raspitivanje o komšiluku. Ovdje isto, spominjali smo to više puta, ali čisto zbog koristi, poklon i rekli smo da je to i te kako zapostavljen sunnet obilazak i pažnja komšiluka sa tim ajde da kažemo hranom koja se kuha u kući to je fala Allahu kod Arapa i danas dan prisutno dok kod nas je znači zaista zapostavljen u svakom pogledu a pa čovjek treba da se u granicama znači mogućnosti onaj oživljava taj sunnet na taj način jača komšijske veze. Ali da pazi, znači da ne kaže, hajmo odnijet komšijama tamo onaj neki kolača, pa pošalju nekom prljavom tanjiru, muzgavom, tuzgavom, ispucanom, krnjavom. Kaže komšija, šta je ovo majko rođena, šta nam ovo posla? Daj, zvizni to tamo u kantu za smeće. Znači, kad već oživljava taj sunet, da to bude na fin način da pošalje neku lijepu hranu, da pošalje znači u, u lijepoj znači ambalaži i tako dalje. I treba te stvari znači oživljavati, jer rekli smo i to vjerujte, baš danas slušam u komentaru ovih hadisa, nije poklon ciljan vrijednošću poklona, već je poklon ciljan da bi se dokazala osobi da čovjek misli na njega, da on kod njega ima vrijednost. Danas slušam jednog šeha u Medini komentariše ovaj hadis. Kod njega dolazi stranci, studenti, normalno na, na dersove, kao što smo i mi išli dok smo bili tamo. I on kaže, evo pogledajte, kaže, vas primjer. Ja sam to nedavno navodio. Primjer. Kaže, zamisli, kaže, ti u Medini i kupiš misva koji je vrijedi i tamo vrijedi pola marki. Ovdje se malo skuplje prodaje. E, i kaže, ti dođeš, kaže, u svoju tamo državu i kažeš komši, ali zaista kupuješ njemu. I kažeš komšija, zaista ja nemam više para, ti kod mene vrijediš mnogo više, ali ovaj mitzvah sam kupio maksu za tebe, tebi. Ti tamo nisi na mene zaboravio, toliko hiljada kilometara ti me nisam, nisam te zaboravio. To treba da mu bude obraz debelko John, pa da on rekne, e onaj momak ne mene. E jes brat tebe zobrazan što mi je donio mitzvah. E sti, te isram, bilo što mi donese mitzvah. Normalno da neće osim rekli smo ako mu je obraz deblji od džona i to onoga od onih cipila protiv mina develi, znači tada će možda reći ali insan koji, koji je razuman, koji se boji Allaha kaže tamo me nisi zaboravio i meni to donio znači nije pojim taj moja broća, moja draga znači jedija, poklon nije ciljan zbog vrijednosti već je ciljan da bi se dokazala insanu da bi se dokazalo insanu da neko na njega misli, da on kod nekoga vrijedi. Tako i taj komšija. Ne možeš ti njemu nikako odnijeti da bi se oni svi najeli. I to nije cilj, ali ćeš mu odnijeti da mu pokažeš da ti u toj svojoj nekoj gozbi koju imaš roštilj ili nešto drugo, da nisi na njega zaboravio u tim nekim, hajde da kajemo, najljepšim momentima tira raspalio rošti ili fino, brate, sad valja odvaditi, treba nekog poslat komši, treba ovo, treba ono, malo je to potiško insano, jer ko će u postavljući pojišće vape, gore, dole, zauzeti, ali, znači, kad ti njemu pošalješ, evo, znači, ipak, to ostavlja velikog traga na insana i kažem, to je stvar, braću moja draga, koji treba oživljati, evo, pred nama je Ramazan, narošto za Ramazan, svako od nas u granicama svoje mogućnosti, ipak za Ramazan, hajde da kažemo, onaj, sofra se malo poboljša i raznovrsnija jela i, i šta ja znam, kvalitetnija i svašta nešto. Znači, jedan tanjer komši pošalji kolača, pošalji nekog lijepog variva, neke lijepe pite, neki lijepi kolača, znači, onaj, to je onaj lagahno, a vjerujte da ostavlja velikog traga, velikog traga ostavlja na komši. On je ovdje kaže da ima više, sad vi šta ste vi onaj. Ajde, pokušat ćemo ovaj hadis da završimo. On nam je veoma bitan u ovom poglavlju, najbolji komšija. Kaže se u hadisu Abdullah ibn Amra ibn al-Asa da je Allah poslani kazao Najbolji drugovi kod Allaha su oni koji su najbolji prema svojim drugovima. A najbolje komšije su one koji su najbolje, najbolje komšije kod Allaha su najbolje koji su najbolje prema svojim komšijama. Znači, moja draga, ovaj hadis je tako velik i takve koristi nosi u sebi, ali eto, žao mi što nemamo mnogo vremena, ali mi ćemo njega inšala komentarisati, bez obzira snimalo se ili ne. Svako od nas bi trebao da žudi da njegova menzila, njegov stepen kod Allaha bude velik. Ovo je put kako da tvoj stepen kod Allaha bude velik. Što si ti bolji prema braći svojim prijateljima i što si ti bolji prema komši, toliko više vrijediš kod Allaha. Allah poslani kaže, najbolje komšije kod Allaha su one koji su najviše kod njega vrijedi, na najvišem su stepenu, oni koji su najbolji prema komši. To isto tako dodatni motiv da čovjek kada ga komši uvrijedi, da ne osrči se plaho. Jer on ne radi dobročinstvo prema njima zato što on, hajde da kažem, očekuje od njih nešto dobro. Ja to radim, u drugim ja to parama naplaćujem. To ljudi ne kontaju, ja to naplaćujem ahiretskim. Ja želim menzilu, ja želim stepen kod Allaha subhanu wa ta'ala. Zato isto odnos prema braći. Ovo je najveći podstrijek da čovjek halali braći. Da hizmeti braći. Zato ste vidjeli, rijetko je vidjeti insana, dođe neka kika, dođe neko sjelo, svi bi da sjede da svi, svi bi da mu neko donese taj tanjir. Smis. Malo je onih koji drugima, hajde da kažemo, hizmete i koji pomažu. A to je put, ako ćeš kod Allaha da vjeriš, što bolji da budeš prema svojim prijateljima. Što bolji da budeš prema svojim komšijama.